Aici Radio Trinitas, Metropolia Moldovei și Bucovina. Ascultați în continuare acatistul Sfântului Ioan Botezătorul. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treimii, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre,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 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Dumnezeu acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii tăi. Miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi poate nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum con milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intre la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnită Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, că am Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila ta că la tine mi nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, pentru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, Tu dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și puterea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine într-un vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat este mărturia Domnului, înainte mergătorule, că te-ai arătat cu adevărat și decât orocii mai cinstit, că și a botezare pe jur pe cel propovăduit te-ai învrednicit drept aceea, pentru adevăr nevoindu-te, bucurându-te, ai binevestit și celor din neate Dumnezeu, Cel ce s-a arătat în trup, pe Cel ce a ridicat păcatul lumii și ne-a dăruit

Înger înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu ferbințeală și dragoste te mărești și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, Bucură-te, cădere de perirea demonilor, Bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, Bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, Bucură-te că Tu ești păvățuitorul mântuirii, Bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, Bucură-te, dătătorule de bucuria al creștinilor, bucură-te, pierdătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul, bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. văzând toți luminată vedenia ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută în străinare nu se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului, ai grăit așa. Aleluia! prin buze întinate cu mese cu putința lăuda numele Tău, Dumnezeescule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, și rugăciune cu cântare aducem ție așa. Bucură-te, luminătorul vedenii cele neobișnuite, bucură-te, plinirea multă lumină, Bucură-te, laudă dumnezeiască a Sfinților lui Hristos, Bucură-te, cer cinstit al dreptilor lui Dumnezeu, Bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, Bucură-te, sănătate prea minunată împărățită credincioșilor, Bucură-te, minune mult mărită de îngeri, Bucură-te, Cel ce ești rană demonilor de mult plâns, Bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celei dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață și lumină orbilor, bucură-te, Sfinte Ioane preacinstite, înainte mergătorule. Ioane, prorocule, dăruiește noi celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minună, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor celor ce cu credință cântă lui Dumnezeu. Aleluia! lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutător într-un nevoi, pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor și gravnic izbăvitor te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule, de multe minuni nouă, bucură-te, fierbinte, risipitor de vrăjmași, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te ferbinte folositoare al bolnavilor, bucură-te mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, Bucură-te prin care se luminează lumea, Bucură-te prin care s-a gonit sicleșugul, Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și bucurie săvârșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea Aliluia. purtător de lumină, speșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăzuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți grăinții așa. Bucură-te, speșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, Bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, Bucură-te, cârmaci prea luminat celor ce enoată, Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, Bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te sfeșnic strălucitor cu raze de aur, bucură-te dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te ajutătorul cerul lipsit! bucură-te Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toatele luminat cu dumnezeiască cunoștință. Pentru aceea cântăm lui Dumnezeu așa, Aliluia! oamenilor, prorocule, cinstită mâna ta, când s-a atins să boteze pe Domnul, stau înfricoșat, și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire sau nevoita a cântați așa. Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos, bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor, bucură-te, doctore luminat al bolnavilor, bucură-te gonitorul cer înfricoșător al demonilor, bucură-te frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos, bucură-te loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu, bucură-te minunea minunilor cu multă mărire, bucură-te dare cinstită cu multă dăruire, bucură-te vas duhovnicesc prea luminat, bucură-te comoara darului ce prea cinstită, Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților! Bucură-te, Sfinte Ioane! Prea cinstite înainte mergătorule! Tatăl tău cel Dumnezeiesc tăindu-ți Ioane, prorocule Erodiada, purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra și acum ca un înger petreci cu oamenii vorbești, iar ucenicii văzând tăierea ta tânguindu-se, au cântat lui Dumnezeu. când ai zis, nu sunt vrednic a deslega curelele de la picioarele celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea până când au văzut pe acela botezat și cântând au grăit către tine unele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te gura cântărilor celor cinstite, bucură-te lauda cea dulce a prorocilor, Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor! Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor, Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți! Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor! Bucură-te, făclia cea preluminată a bisericii! Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor! Bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor! Bucură-te, piatră scumpă de mult preț, Bucură-te, făclie mult luminoasă, Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule, acoperitor și folositor ca pe un turn de tărie te afla pe tine, Sfinte Ioane, lumea, cel ce ești mai cinstit decât toți pământenii și decât toți drepții și preacuvioșii și arhierei, ca să se spăimânteze toți cunoscându-ți viața ta cea nematerialnică și de aceea cântă lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! arătat a făptură nouă, stăpânul tuturor prin tine, Sfinte Ioane, căci fiind atins creștetul stăpânului de mâna ta care cutremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc, către tine unele ca acestea. Bucură-te, dătătorul bucurii cerei dumnezeiești, bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii cele diavolești, Bucură-te, luminarea și lauda sfinților, bucură-te, despătarea și bucuria de recredincioșilor, bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, prin cu bun miros, bucură-te, vedenie înfricoșătoare, bucură-te că umte de bună mireasmă sufletele, bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pământenilor, Bucură-te, scara cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te prin care se închină cele de sus. Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule! Denii străine, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioane, prorocule, s-a spăimântat când a văzut pe Gabriel, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut și data a cântat lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! celor din nevoie strajă tare și o cărmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioane, credincioșii biruiesc toate semințiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmai cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare în a stăpânului, Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană! Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții! Bucură-te că ai înflorit rodul curăției! Bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii! Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie! Bucură-te, lucrătorul odrasle cele nestricăcioase! Bucură-te, prin care ne-am luminat toți! bucură-te prin care s-a mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe, bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. Bucură-te, Sfinte Ioane, Înfricoșatul-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Isus venind către dânsul la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucuria grăit, Cel ce luminezi toate, luminează-ne și pe noi, care cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorul al celor negrăite, bucură-te, dezlegătorul al stricăciunii celei întâi zidit, bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie, bucură-te, surpătorul mândrii celor potrebnici, Bucură-te, reazăm și tărie, drept măritorilor ocârmâitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor, Domn, Bucură-te că luminezi ochii inimilor, Bucură-te că întuneci gândurile cele rele, Bucură-te cântare frumoasă și cu bun miros, Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune, Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor, Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe, Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. Bucură-te, Sfinte Ioane, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare că ai îndrăzire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste cântă lui. Aleluia! oamenilor Sfinte Ioane și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc tabele vrăjmașilor, iar noi fiind mântuiți grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor, bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor, bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război, bucură-te cel ce dăruiești sfaturi de taină, bucură-te crin iubitor de mir al mirosului celui de taină, bucură-te trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc, bucură-te că izvorăști râul vindecării, bucură-te că din tine curg pâraie minunate, bucură-te steaua care luminezi lumea, bucură-te lumina care luminezi cele întunecate, bucură-te umblarea și tăria șchiopilor, bucură-te povața și lumina orbilor, bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. Sfinte Botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! purtătorule de lumină și Dumnezeiescule Ioane, prorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea. Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor, bucură-te, vindicătorul al multor neputincioși și bolnavi, bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți, Bucură-te mângâierea frumoasă a celor osteniți, bucură-te întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor, bucură-te prorocia și îngrădirea de apărare a bisericilor, bucură-te că celor ce înnoată tu le ești povățuitor, bucură-te că te-ai arătat doctor celor bolnavi, bucură-te locul hrane cele fără de moarte, bucură-te pacea vieții cele nestricăcioase, Bucură-te, țarina pomilor celor înfloriți, Bucură-te, rădăcina din odrasla pururea vie, Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule, Dumnezeitorule, de dar dumnezeiesc din cer cântăreților tăi, că luminezi ca o păclie prea luminată pe cei credincioși și ars pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici și lui Dumnezeu. Aleluia! Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudându-te cu cântări preamărite, căci ca un rai frumos dumnezeiesc și stăpânesc, botezătorule sfinte în miresmez, sfințim pe cei ce te laudă pe tine, cu ferbințeală și scântă așa. Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț, Bucură-te, izvorul cel prea frumos și prea bogat, Bucură-te, vasul cel iubitor de mir îngerilor și oamenilor, Bucură-te în numele cel scump al prorocilor și al apostolilor, Bucură-te, sabie înficoșătoare asupra ereticilor, Bucură-te, pecetea celor două testamente, Bucură-te că izbăvești din nevoie pe cei robiți, Bucură-te că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor, Bucură-te, floare cea prea frumoasă a dreptei credințe, Bucură-te, mirul celor cu bundar! Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. Sfinte Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului ce-a împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântându-i Dumnezeu. Aleluia! Ioane, prorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului ce-a împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul cel ce va să fie, pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu. Aleluia! lui frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile și scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cântând lui Dumnezeu. este stătător al cetelor dreptilor, Tu ești, Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiască lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu ferbințeală și dragoste te mărești și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te cădere de a demonilor, bucură-te ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te dătătorule de bucurie al creștinilor, Bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, Bucură-te prin care se luminează făptura, Bucură-te prin care se gonește necazul, Bucură-te, Sfinte Ioane, prea cinstite înainte mergătorule. Bucură-te, Sfinte Ioane, încă ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării, pentru mai mari orașelor și statelor și pentru astea ce iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea. cu Cleopa împreună ai călătorit la Emaus prin minunata ta cunoaștere, vesele făcut să se întoarcă la Ierusalim, călătorește și acum cu harul și cu dumnezeiasca ta binecuvântare, cu robii tăi care sunt în călătorie și cei ce vor călători, care prin noi cu stăruință se roagă ție, și făi să sporească în tot lucru bun spre slava preasfântului Tău nume și cu bună sporire păzindu-i sănătoși și întorcându-i în pace la casele lor, ca unui întru tot îndurat și dătător de bine, ne rugăm ție de grab ne și cu milostivire ne miluiești. trupurilor cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către Tine și suspinând strigăm Ție, vindecă durerea, să măduiește patimile sufletului și ale trupului robilor Tăi, ale celor care sunt bolnavi în spitale și pe la casele lor, și ca un bun iartele lor toată greșeala de voie și cea fără de voie, și de grab ridică din patul durerii, contenește boala, ușurează toată patima și toată neputința, încetează răceala, potolește fervințeala, tinde mâna ta cea tare și ridică din patul durerii, precum are când pe fica lui Aed și sănătos și arată, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Domnului ca să iubim pe vrăjmașii noștri și bine să facem celor ce ne urăsc pe noi, după putere să o plinim, cu din adinsul ne rugăm întoarce ca o milostiv, vicleșugul tuturor vrăjmașilor noștri, în dragoste și în păcare și spre toată bunătatea, iar gândul lor spre biserica ta ca nu în răutățile lor să piară rugăm-ne Ție întru tot milostive, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. cel puternic și pe sărmanul fără de ajutor, slobozește ca o milostiv și pe robii tăi cei ce sunt în primejdie, în închisoare și în legături, cu din adinsul ne rugăm de grab neau auzi și ca un milostiv ne miluie. Doamne, miluiește! frică și cu tremur mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule, Stăpânul nostru, Doamne, pentru toate binefacele tale pe care cu belșugare le-ai vărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu să aducem doxologie și cu milință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca o milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre tuturor, cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și iubitor de oameni vezi necazul, supărarea și mâhnirea robilor Tăi, și ridică puterea Ta și vină de grab și mântuiește, și scoate pe ei din mâinile vrăjmașilor lor și ale tuturor celor ce le fac strâmbătate, să nu lași, Doamne, pe robii Tăi, nispite și necazuri peste puterea lor, și de grab ușurează mâcnirea lor și pe lor înțelepțește și de la răutatea lor îi întoarce. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. caută din înălțime ca un bun asupra inimilor robilor tăi, acelora care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate de spinii urii și ai altor păcate, o picătură din harul preasfântului tău duc coborând peste dânsele să le rooreze închibogat, ca să aducă roade bune și din dragostea cea către tine să sporească în fapte bune și să petreacă în dragoste și în unire, și să aibă dragoste nepățarnică față de aproapele, îmblânzește cu harul Sfântului Tău Duh, Stăpâne, pentru aceasta milostive cu dragostea Ta și a unuia către altul, învăpăiază sufletele și inimile lor. Rugăm-ne ca unui milostiv, de grab ne au și ca un îndurat ne miluiește. către Tine, Mântuitorule, și cu milință strigăm, iartă și miluiește pe robii Tăi și toată dorința și cererea lor, fă să fie după voia Ta, că numai Tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor Tăi. Să nu lași, Doamne, pentru păcatele noastre, turma Ta cea sfântă aluneca în mai presus de putere, șasea condamne cazuri în primejdii și nesferite prigoniri, vezi merenia și la noastră, Doamne, și ne iartă toate păcatele noastre, că s-au înmulțit cei ce ne urăsc fără dreptate, păzește sufletele noastre și le izbăvește. Rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. دینی ہوئی sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu nădejdea noastră slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Prea cuvioase Părinte, binecuvintează. adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului măritului prorocului înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeștilor, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.